un cuiner que remeno les cassoles, faig bons menjars i tothom es llepa els dits. Les cassoles en el foc van bullint a poc a poc i fregeixo les verdures, les patates i els cigrons. Sóc un cuiner les cassoles, faig bons menjars i tothom es llepa els dits. Les cassoles en el foc van bullint a poc a poc i fregeixo les verdures, les patates i els cigrons.